บุ๊กทูสิบเอ็ดจูอิจิเดือนสกิมกราคมอิจิกัตกุมภาพันธ์2月มีนาคม 3月เมษายน4月พฤษภาคม5月มิถุนายน6月มีอยู่หกเดือนこれで6ヶ月ですมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 1月2月3月เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 4月5月6月กรกฎาคม 7月 สิงหาคม8月กันยายน9月ตุลาคม10月พฤศจิกายน11月ธันวาคม12月 และยังมีอีกหกเดือนด้วยこれも6ヶ月ですกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน7月8月9月ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม10月11月 12月